Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 32 minuts. Què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 Vistens de Radio Peral Esport en la sintonia de la 97.7 Radio amb el treball de Saba Folgado en la redacció i el de Arturo Delgado al front del control tècnic. Vos saludo com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant la 97.7 de la FM i en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i la nostra web la 977.com i a més a més vos recorde que teniu el Twitter oficial del programa arroba esports97nit. Arroba esports97nit. En el dia d'avui, en el dia que s'ha escenificat la eh, posada de llarg de la nova propietat del València. Peter Lim és el amo del València Club de Futbol i la seva empresa Meriton, a més de eh, Amadeu Salvo continuarà com a president del València Club de Futbol. Així ho ha confirmat eh, Lai Hun, la que serà la presidenta executiva de la presidenta del club. Ara ens informarà Salva Folgado des de la mateixa Assemblea Extraordinària, una assemblea que en el dia d'avui ha arrencat amb retard, amb hora i mitja de retard per un problema informàtic que ha impossibilitat al eh, València establir el començament a les 7 de la vesprada, que era l'hora en un principi prevista per a començar esta assemblea. Queda més o menys tot com s'esperava, és a dir, Amadeu Sabo serà el president, encara que eh, Laihun serà la persona eh, que va a comandar el València Club de Futbol, com vos diem eh, abans, en el dia en el que eh, s'ha eh, confirmat que Laihun serà eh, la presidenta del Consell d'Administració i que Amadeo Sabo serà el president executiu del València Club de Futbol. Això és el que acaba d'anunciar Lai Hun en un discurs que acaba de finalitzar a hores d'ara, en el qual estem treballant ja, però abans tenim que anar i entrar amb els titulars de la jornada, com sempre, és a dir, repassar l'actualitat del dia en 5 fotos. Peter Lim ja és oficialment el propietari del València. Salvo serà el president executiu i Hun, la presidenta del Consell d'Administració. Esta vesprada, en la Junta Extraordinària, els consellers proposats per Meriton ja han entrat a formar part del Consell d'Administració. El somni de l'IM, així ho ha qualificat Amadeo Salvo, afegint que quan un aconseguís un somni no el destruís i que el de Singapur vol un València com el de l'època del doblet. Que donde llegue aquí lo mejor, porque que viene a invertir tiene uno de sus sueños, de su vida. Y uno cuando consigue un sueño, no lo destroza. Viene a que el Valencia sea más grande. Él quiere recordar ese gran Valencia que de los años, del inicio de los 2000. Recolzament als nous consellers. Salvo ha demanat ajuda per als nous membres del Consell d'Administració del Valencia Club de Futbol. Y hay que darles la bienvenida, y hay que tenderles la mano, y hay que considerarlos como uno de nosotros. Me gustaría que así fuera y estoy seguro que, que vais a hacerlo. De consellers a assessors, els membres de fins a este migdia Consell del València passen a confirmar un grup assessor al Consell proposat per Meriton. Sols continuen Salvo i Manuel Peris. El Llevant prepara la Copa. L'equip d'Alcaraz ha tornat avui al treball a Bunyol per a preparar el partit de divendres al Carlos Belmonte. La idea és que puga ja jugar Rafael Martins. 11 i, 30, 11 i 36, era la foto que ja hem tirat. Eh, fem una lleugera pausa, establim connexió amb Saba Folgado i també escoltem les veus del dia, les que estan produint-se en la Junta General Extraordinària en la que s'ha confirmat el canvi de propietat del València Club de Futbol i en el que vos diem, l'Aihu serà la presidenta del Consell d'Administració i Amadeo Salvo el president executiu. 11.36, això és Esports 97 nit, això és la 97, punts de ràdio. Con la primera edición de la campaña Sácale una sonrisa al invierno, colaboraste en un proyecto solidario ayudando a más de 200.000 personas. Para que esta segunda edición también sea un éxito, realiza tu control de invierno gratis en Peyo y ayudarás a mejorar la formación escolar y el futuro de miles de niños a través de Cruz Roja. Servicio postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peyo más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peyot en Torrent y Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. Puedes ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros son es masiva toda la temporada. Canal Plus. JR Valle, tu concesionario SEAT, abre en la pista de silla en Avenida País Valenciano 2 de Sedaví. JR Valle, tu concesionario SEAT en Valencia y Sedaví los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Llega la Feria del Automóvil, más de 36 marcas y 2.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros, del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. Esta Navidad brinde con Levante, el mercantil valenciano, Superdeporte y Bodegas Vicente Gandía. Consiga el estuche compuesto de una botella Cava Brut Nature, una botella de vino Miracle y Mariscal y una botella de Moscatel Fustanova por solo 9,95 al comprar los diarios Levante, el mercantil valenciano o Superdeporte. El domingo, 7 de diciembre, La Cartilla, el estuche de vino perfecto para esta Navidad. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 11 i 39, des de fa aproximadament 3 hores està eh, celebrant-se al Palo de Congrés de València la Junta General Extraordinària del València Club de Futbol se confirma el canvi de propietat del conjunt de Mestalla amb Peter Lim al capdavant i la seva empresa Meriton. Sala Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manuel? Bona nit. Bueno, ara de seguida estem treballant en el discurs de l'Eijun, ara el sentirem, però ha confirmat Amadeo Salvo com a president executiu i serà la pròpia Laihun la presidenta del Consell d'Administració del València Club de Futbol. Sí, és lo que acaba de confirmar en el discurs de, de la que acaba de finalitzar a horas de ja. ya. Uh -huh. También el tramo final de, de la Junta General Extraordinària d'Accionistes del València Manolo, que arrencava amb retard de hora i mitja pràcticament a conseqüència d'un problema informàtic que no deixava eh, acreditar als eh, accionistes que s'havien personat en el Palau de Congressos de, de València per a presenciar la, la Junta. A la fi s'ha solucionat el problema, però amb pràcticament una mitja de, de retard, i per això des d'ara pues, la Junta encara es troba en el seu tram eh, final. Es torn a hores d'ara, Manolo, per a que els accionistes se, se pronuncien, uh mhm. -huh. per a que puixin a l'escenari i per a que, al voltant de lo que acaba d'anunciar la IJUN i de tot el que han escoltat esta nit, bueno, pues, eh, pregunten el que consideren torn per a l'accionista, uh mhm. -huh. que eh, posteriorment seran eh, contestats eh, pel president del, del València, Amadeo Salvo. Eh, per cert, Salvo, ens, pregu eh, Salva, ens pregunta un eh, oient Aurelio Martínez quin càrrec va tindre. Eh, jo imagino que quedarà com a membre de la nova fundació. De moment, eh, Manolo no s'ha comentat res eh, al voltant d'Aurelio Martínez. No, no va estar dins del nou Consell d'Administració del, del València ni de l'altre Consell, diríem, eh, eh, paral·lel que funcionarà eh, com a assessor del, del primer per gent eh, valenciana, molts d'ells uh mhm. -huh. membres de l'actual Consell d'Administració, però de moment així no s'ha fet eh, cap menció o cap al·lusió, no l'ha fet eh, l'Aijo en el seu discurs al voltant de la tasca que bueno, pues a partir de la jornada de, de demà desenrotllarà Aurelio Martínez, probablement Manolo eh, continua vinculat a, a la Fundació, però bueno, és una informació que encara no, no tenim, perquè bueno, així no hi ha hagut confirmació bueno. al voltant del nou paper que jugarà eh, Aurelio Martínez. Te sembla que s'estima a l'Aijun en el moment en el que confirma Amadeo Sabo com a president executiu eh, del València de Futbol? Sí, perquè jo crec que és la, la veu fins ara i el titular de la, de la jornada. De la més important posició executiva del nostre club. appreciate that We appreciate that he has made a personal sacrifice to leave his family business to join us in charting a new path for the club. Valorem que ha fet un sacrifici personal, abandonant el seu exitós negoci familiar, per unir-se a la planificació del nou camí per al club. It gives me great pleasure to formally announce that Amadio Salvo will be the executive president of the club. És un gran plaer el poder anunciar formalment que Amadeo Salvo serà el nou president executiu del València. Com deia, moment en el que l'Aijun, la nova presidenta del Consell d'Administració del València Club de Futbol, nomena Amadeo Salvo com a president executiu. a també, Salva, tindrem que saber que, com estan delimitats o delimitades les funcions de Salvo i de Jun. Bueno, lo que ha dicho la al voltant de la del paper que va a jugar en el futuro Amadeo Salvo es que va a representar al club en el, en el a día y en qualsevol eh, acte eh, de la ciudad o en qualsevol eh, acte en el que Valencia, en el plano esportivo pues, estiga representar. es lo que eh, acaba de comentar la Injun en el discurso al voltant de la nueva figura o del nuevo paper, millor que va a representar la figura de Amadeo Salvo. Pues, representar al club en tots els seus eh, plànols, però fonamentalment en el plànol eh, esportiu. Entenc que pues, en cada eh, llotja d'estadi que visita el València Club de Futbol, bueno, pues allí està Mario Salvo com a, com a president, perquè tant l'IHUM com la resta de membres del nou Consell d'Administració del, del València no van a estar eh, no van a fixar com a residència eh, fixa la ciutat de València, sinó que eh, tornaran a, eh, a, a Singapur, a la seu de, de Meriton Holding, encara que faran viatges periòdics a la ciutat de, de València. Però qui representarà en el dia a dia a l'entitat de, de Mestalla continuarà sent el president Amadeu Salvo. Perfecte, vos recorde que els nous eh, consellers eh, més enllà d'Amadeo Salvo i de Manuel Peris, que és l'únic del Consell que sobreviu en este eh, nou ordre del València Club de Futbol eh, proposat per Meriton. Eh, la resta, els altres set consellers són Lei Hun, Xi Jiang, Raymond Chea, Xie Fu, Kim Ko, Ser Miang, i Alvin Geo, eh, els perfils eh, pues de alts càrrecs executius en grans empreses i ara se fan càrrec del València Club de Futbol. També ha parlat i podem escoltar a Amadeo Salvo, no, Folgado? Pues sí, ha parlat el president del València, eh, Amadeo Salvo, discurs eh, inicial, el que ha obert la, la Junta General Extraordinària d'Accionistes, el del president del València, Mario Salvo, que en primer lloc, Manolo, pues s'ha referit a la figura de, de Peter Lim, ha defensat eh, Peter Lim i la seva insistència en eh, voler eh, adquirir el Valencia Club de Futbol pese a totes les traves que ha tingut. También quería hablar de Peter Lim. Creo que ha sido persistente. Ha liderado junto con la ICUM desde la distancia. Ha sido el que ha sostenido todo esto. El que ha creído en aquello un grupo de valencianos hace un año que fueron a Singapur para hablar del estadio. Aquello que le dijimos ha creído nosotros, después de lo que he dicho antes, de el insulto personal, el tener que escuchar cada día y leer cada día que su oferta había escrito en una servilleta. No se puede atrever a alguien a decir o a escribir eso hay que ser muy competente. Se habla mucho de él, es una persona sencilla, es una persona ...ya... es una persona que donde llega quiere lo mejor porque, viene a invertir, viene uno de sus sueños de su vida y uno cuando consigue un sueño no lo destroza. Entonces, viene a que el Valencia sea más grande. Cada vez que hablas con él es lo que te transmite. Él quiere recordar ese gran Valencia que de los años del inicio de los 2000. Él quiere que volvamos a sentir todos y él eso. Creo que es, hemos tenido suerte. Y hemos tenido suerte porque se ha trabajado también, ha sido un proceso difícil, donde ha habido unas bases y donde se ha cumplido, y donde ha habido una comisión gestora, lo repito, y donde ha habido notarios, y donde ha habido asesores, para privados, y KPMG, por Bankia, donde ha estado Bankia sentado, donde ha estado el gobierno, donde ha estado el máximo accionista de la fundación y donde ha estado el Valencia, representado por Salvador Martínez. Y donde sale una serie de informes. Y donde 22 patronos decidieron libremente cuál era la mejor. Porque teníamos información. Pues es el señor Lee, como decía Aurelio Martínez en una de sus comparecencias públicas. A mí lo que me gusta de personas que ayudan a gente que lo necesita. Y eso es un aval. Y para los que todavía sigan pensando que había una servilleta, lo vuelvo a repetir, yo estaba presente. señor Lin personalmente a hacer la oferta. No hay mayor garantía que el propio dueño venga a dar la cara. No hay mayor garantía que el propio dueño venga a dar la cara. Entonces, creo que tenemos que, entre todos, ayudando a Meriton, ayudando a estos nuevos consejeros, ayudaremos también al señor Lim. Amadeu Salvo parlant de, de Peter Lim. También ha de, de Meriton, no, Folgado? Sí, en el mateixos termes, prácticamente, en los que s'ha referit a totes les traves que ha tingut Peter Lim per a finalment poder accedir a la compra del València, pues, també s'ha referit a, a Meriton, a destacar que aquesta empresa ha continuat eh, endavant, eh, pese a escoltar en algún momento circunstancias que, según el presidente textual, ha dicho que fregaban lo indigne. sea, hay un proceso y están aquí después de 10 meses de dificultades, incluso rozando lo indigno. Ya llevan 10 meses con nosotros. Entonces hay que, hay que, hay que apoyarles, hay que ayudarles, porque Valencia no es, os lo digo de verdad, Valencia no es un club de fútbol, está en la Avenida Suecia. El Valencia es algo global, internacional, mundial, que hay millones de personas en los cinco continentes y que no son menos valencianistas que yo ni que vosotros. Yo he visto gente por todo el mundo que llora por el Valencia y nunca han estado en estalla... Yo eso lo he visto. Entonces tenemos que abrir la mente y aquel que venga a ayudarnos, tenemos que ayudarle y estar a su disposición, porque viene. ayudándonos. Bueno, eh, això sobre, sobre Meriton i també ha tingut paraules sobre el nou Consell d'Administració, no? Sí, ens ha citat un per un, a més ha sigut el mateix Amadeo Salvo, que bueno, pues, li ha detallat a tots els eh, accionistes el currículum de cadascun dels eh, membres que representen el València en el nou Consell d'Administració i suport total des d'Amadeo Salvo, su suport total el que demanda el presidente als los accionistas para este nou Consell administración. Y hay que darles la bienvenida, y hay que tenderles la mano, y hay que considerarlos como uno de nosotros. Y me gustaría que así fuera, y estoy seguro que, que vais a hacerlo. ¿no? i també eh, ha tingut paraules eh, per a els que fins ara han sigut els seus companys de Consell, Salva, sí. per a Auxiliadora Borja, per a José Manuel Palau, per a Juan Cruzol, per a Miguel Ángel Gil de Pareja i per a Salvador Martínez, que passen a ser, a ser ara eh, una mena d'assessors del Consell, que lògicament, com deies, no va establir la seva residència en la ciutat de València. Sí, va haver, diríem que els eh, integrants del nou Consell d'Administració del València no estaran físicament a la capital del Túria, però que sí que hi haurà una altra sèrie de, de persones eh, valencianes que formaran part d'aquest Consell paral·lel i que d'alguna forma pues, representaran al club en el dia a dia, al igual que, que Salvo, i col·laboraran pues, eh, amb el Consell d'Administració encara que estem es troben en eh, Singapur. Si te sembla, bueno, doncs escoltem les paraules d'agraïment de Salvo cap al seu Consell d'Administració i també el moment en el que confirma els que representaran al Valencia Club de Futbol en ese Consell Paral·lel. A mi Consejo de pues eh, jo crec que és el mejor Consell d'Administració que ha habido en la història del Valencia Club de Futbol i los han habido buenos. Eh, ha sido un trabajo, repito, muy duro, donde era muy fácil la desunión y al arrojar la toalla Y hoy están todos aquí, todos con elegancia, con dignidad y por amor a Valencia, al Valencia, para darle la entrada a unos nuevos consejeros. Se decidió desde la nueva propiedad crear una estructura de cinco nuevos consejeros, asesores, por lo tanto, cinco personas de las que están aquí, Miguel Ángel Gil, auxiliadora, José Manuel Palau, Salvador Martínez, Juan Sol sigue con nosotros, sigue con nosotros. Van a ayudar al nuevo Consejo de a poderles transmitir y acompañarnos, porque Valencia es grande y necesita ayuda de gente buena. Les eh, paroles de Amadeo Salvo. Son y 52, a la última tornaremos a repescar, a ressentir aquest discurs de l'Aijun <coughs> on confirma l'adiós Salvo com a president executiu del València Club de Futbol. que s'hem deixat per el camí folgador? Pues hem deixat, Manolo, el discurs de, de l'Aijun, uh mhm. -huh. discurs jo crec que metòdicament preparat, estratègicament preparat, discurs, Manolo, eh, molt intel·ligent, el de l'Aihun, perquè jo crec que eh, estava format per diferents colps d'efecte de, que anaven destinats a tocar la fibra de tots i cadascun dels accionistes presents en este Palau de Congressos de, de València. Eh, el primer eh, diríem, punt d'efecte de, en el tram inicial del seu discurs, bueno, pues l'Aihun eh, ha dit, Manolo, que eh, ella, quan va vindre a València, va recordar-se de les taronxes valencianes que solia sopar en compañía de San Mare cuando era menuda y que de alguna forma el fe de eh, chafar Valencia, de tornar a probar así en terres valencianes una eh, taroncha con la que ella menxava de, de menuda, pues d'alguna forma li feia tornar cap a la seva eh, infantesa. Açò agrada agradat moltíssim al, a l'auditori, a més que també bueno, pues ha tingut algun altre punt important, com el fet de que quan va arribar a València eh, el primer que va escoltar eh, ha dit eh, Hum, ja t'he dit que és un discurs eh, fantàsticament preparat, diu que el primer que va escoltar va ser amb un València que no sabia què volia dir, que el, ho va preguntar, que no li ho van saber eh, traduir, però que en el moment va xafar per primera vegada l'estadi de Mestalla i va escoltar per part dels aficionats la, les paraules amb un València, bueno, pues a partir d'ahir ja va entendre en l'estadi el que suposava aquesta frase tan volguda i tan sentida pel, pel valencianisme. Ja t'ho dic, Manolo, insistís que eh, tindrem més eh, exemples, després si vaig memòria contaré algun més, però el discurs molt, molt intel·ligent de l'Aijun. La nova presidenta del Consell d'Administració del València Club de Futbol. També, Manolo, perdona, eh, ha <clears throat> puntualitzat eh, en, en dos, tres, i jo crec que fins i tot en quatre ocasions, el que ha puntualitzat l'Aijun és que no és estan així eh, però que el seu pas eh, pel València no va ser eh, algo eh, passatger, sinó que estan així per a invertir, evidentment, en un negoci per a ells, però que el consideren el seu major tresor. S'ha posat un vídeo uh -huh. eh, on se detallaven tots els negocis de les empreses de, de l'IM i l'Aijuna ha garantit que avui en dia el major tresor de totes les empreses de Peter Lynn pues és el València Club de Futbol, que estan així, evidentment, eh, per a cuidar un, un negoci, que evidentment el València és un negoci per a, per a d'ells, no ho ha amagat, però que al mateix temps eh, ha garantit que és el seu major tresor, el seu major negoci, i que no van a estar així per un curt eh, període de temps, sinó que venen per a eh, traure arrels a València i per a estar molt de temps. Eh? Ha insistit en el fet de que van a estar molt de temps, durant tres eh, o quatre voltes, en el seu discurs de eh, Lai Hun. Crec que també era interessant eh, destacar-ho perquè ja ho ha fet. Sí, a més, eh, jo crec que, si no recordem malament, en la roda de premsa... En sí, la... ja, ja, ja, ho va deixar caure. En la qual qual significa, en efecte, eh, que ja ha finalitzat la venda del club, que és eh, el famós eh, dissabte de matí, eh, abans del partit contra l'Elx, si no recorde malament, que és el primer dia que Peter Lim fa Mestalla, ja eh, en eixa taula de la sala de premsa de Mestalla estan presents Amadeo Salvo, Aurelio Martínez i Laijun, se li fa esta pregunta i en efecte ella eh, primer aludix a que molta gent se pensava que ells no anaven a aguantar el tiró de la negociació tan llarga amb Bànquia i que evidentment no estan així de pas i que estan així per a fer un, un gran projecte. Bé, el temps, lògicament, mm. li donarà la valua correcta a aquestes paraules de una de les persones més importants de l'empresa Meriton Holdings, que és la nova propietària del València Club de Futbol, de la mà de Peter Lim. Finalment, I... Manolo, sí. eh, eh, deixa caure alguna, alguna frase feta, alguna dita eh, oriental referit al paper que va jugar Meriton en el València, ja dir que quan un abre referència a Meriton té bones eh, arrels, és difícil que el vent el, el tombe, no? Diu que van a trobar moltes dificultats pel camí, però com que volen arreglar-s'hi a València, que eh, pues, pràcticament aquestes dificultats no van a parar-los. Bueno, pues eh, declaració d'intencions total i absoluta de l'Aijun. Imagine que continuen els accionistes prenent la paraula eh, cara al Consell d'Administració, bueno, en este cas a la gent que estiga del Consell d'Administració, i a banda de l'Aijun, eh, i de Ko hi ha algun conseller més dels nous o només estan tots dos, Alba? No, estan tots, Manolo, estan tots. Ah, estan tots, els, tots els membres... Però a la presa de posició sí que han vingut. Sí, sí, estan tots. Eh, tots els nous, els nous membres del Consell d'Administració de València estan així, en la Junta General Extraordinària. Eh, fins i tot està així, bueno, també estava al llarg del cap de setmana, el fill de, de Peter Lim, que de mm. fet ha sigut presentat per l'IHUM en el seu discurs, i algun company dels nous consellers pues, eh, li han dit que, crec que ha sigut Quim Kong que li ha fet una, una indicació al fill de Peter Lim perquè s'alçara i a partir d'ahir, bueno, perquè l'auditori el coneguera i l'auditori bueno, pues, també eh, l'ha saludat amb una tronadora eh, ovació. Però sí estan tots, excepte Peter Lim, que com a dada curiosa, Manolo, també, este matí se personava en les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Paterna, encara que posteriorment eh, agafava un vol, volava cap al seu país perquè bueno, pues ha decidit no ser massa protagonista i eh, no estar present en esta Junta General Extraordinària d'Acció accionistes, però la resta dels nous membres del Consell d'Administració estan així, i també com a detall, <laughs> bueno, pues, cridaner o anecdòtic, mm. anecdòtic perdó, el seu fill també està així presenta, presenta des d'ara, i bueno, pues, ara mateix està, està escoltant les paraules dels eh, accionistes. A mi, personalment, me pareix un detall que puguem haver pegat un bany de masses en el dia d'avui Peter Lim ha decidit eh, mm. desaparèixer de la, del primer plànol de l'escena i deixar-ho per, a, per a la resta, per als consellers, per a Salvo, per a Lai Hun, els que en el dia d'avui prengueren el protagonisme, eh, el debut en aquesta assemblea extraordinària en la qual s'ha formalitzat ja eh, de manera pública la, el nou ordre en el València Club de Futbol. Anem a deixar-ho així de moment, Salva, no te retires, perquè estem molt pendents de tu i perquè anem a continuar estant pendents de la segona hora, perquè encara té que parlar Salvo, no? Sí, tiene que parar el presidente en una rueda de, prensa que será curta, pero bueno, eh, va a trasladarse una vuelta que está la asamblea, el presidente se trasladará acá para la sala de prensa del, del Palau y allí pues eh, pues lo que lo que considere para tancar ya de forma definitiva la Junta. Perfecto, gracias Salva. Eh, Continúa la espera. Este es, recordemos, el momento en el que el Aijun confirma a Amadeo Sabo como presidente ejecutivo del Valencia Club de Fútbol. De la más importante posición ejecutiva del nuestro club. appreciate that We appreciate that he has made a personal sacrifice to leave his family business to join us in charting a new path for the club. Valorem que hagi fet un sacrifici personal, abandonant el seu exitós negoci familiar, per unir-se a la planificació del nou camí per al club. It gives me great pleasure to formally announce that Amadio Salvo will be the executive president of the club. És un gran plaer el poder anunciar formalment que Amadeo Salvo serà el nou president executiu del València. El moment en el que Lai Hun, com dèiem, confirmava Amadeo Salvo com a president executiu del València Club de Futbol. Les 12 en punt, arranca el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit i un minut, moments d'arrencar eh, el debat, la tertúlia i l'anàlisi. Ja està així als nostres estudi el company Gonzalo Naya. Hola, Gonzalo, què tal? Bona nit. Hola, què tal, nit. Com estàs? Bona nit. pues mira, eh, repassant el nou ordre, ara ja és un fet que mm. s'ha una nova era per al València Club de Futbol. Sí, ara, a partir d'avui sí que podem fer valdre aquella expressió, no sé si recordaràs, farà unes setmanes que parlaven en, en un toix un poc irònic de mm. que començava una nova era, que era Eh, a partir de ahora Podían dir ya Y avui pueden dir que es el primer día de L, Después de l'IM, o con si fora, no? Sí, sí, de, aquella nomenclatura, no?, de, Dia de, pues de religiosa. Dia de de l'IM. Después de l'IM, no? O, en la nova era l'IM. Pues sí, en, correcte. En Era l'IM. En això Dia sí Se significa el que ya sigue eh, coneixia que anava a córrer i avui mm -hmm. pues, ja s'ha plasmat en paper, que era l'únic pas que, que faltava, plasmar un paper i després que s'aprovara la Junta. En efecte, des de la mateixa assemblea continua Saba Folgado, que imagina que estarà eh, pendent en el moment en el que Amadeo Salvo, Folgado, eh, pugui contestar als accionistes i eh, encaminar-se cap a la zona de premsa on vos atendrà. Sí, però bueno, encara resten 13 accionistes en cua per a, per a pujar a l'escenari i parlar. Acte seguit, Manolo, recordem que el president ha de respondre uh mhm. -huh. tots i cadascun dels eh, accionistes, perquè clar, la gent puja, per la seva exposició, però a més pregunta alguna cosa. Posteriorment és el president i ha de contestar-los un per un, que està prenent-se nota, evidentment salvo, de tot el que qüestionen els eh, accionistes. I acte seguit, en el moment que concloga l'assemblea, el president se traslladarà cap a la sala de premsa, que ja sigui el Palau de, de Congressos de, de la ciutat, espera, pues, d'alguna forma, ja tancar de forma definitiva l'assemblea davant dels mitjans de comunicació, una roda de premsa que no va ser tampoc massa, massa llarga. El que sí que te conté, Manolo, és que sí. s'ha clavat al públic en la butxaca ha sigut l'Aijun, insistís que en el seu discurs, Manolo, molt, molt ben preparat, molt ben estudiat i amb mm, bueno, ple de colps d'efecte de, per a tocar la, la fibra i el cor dels accionistes que estaven així eh, escoltant-la i crec que ja hi ha un fum de, de memes de, de, o de muntatges d'internet que ja funcionen uh mhm. -huh. a través de Twitter, WhatsApp, etc amb la imatge de, de l'Aihun caracteritzada com eh, Uma Thurman en la pel·li de, de Kill Bill. Ja t'ho dic que així, estrella absoluta, Lai Tu te'n recordes qui va ser el primer que va, que va fer aquesta semblança? Sí, va ser tu en, un, en una columna d'opinió. Sí, senyor. Eh, per a escenificar com havien eh, arribat eh, l'Eijun, eh, la gent de Meriton i al capdavant l'Eijun i havien pres eh, pràcticament possessió de, del club del València Club de Futbol, que és el que ja han fet. si S'incorpora el company de Superdeporte i també company de la 97.7, Andreu Valverola. Hola, Andreu, què tal? Bona nit. Què tal? Bona nit. Avui també tenen espera parlar de l'esportiu, però lògicament avui és un tema molt més social que estem eh, abordant. També s'ha posat de llarg, ja estem eh, amb eh, Folgado, amb Andreu i amb Gonzalo. Eh, Folgado, tu que estàs allí, eh, il·lustra'ns una miqueta. Eh, quin ambient hi ha? Hi ha ambient de Eh, curiositat de que s'obri una nova era. Què està estat tu per ahir? Bueno, la gent, Manolo, eh, ja volta, ja més, jo crec que ja més, sí, no, ja més presència de gent eh, de la que va haver la setmana passada o fa dues més setmanes. Més encara? Sí, sí, ja més gent. Ah, pues, la ah, que... jo pensava que avui menys. Ja, jo també, però Com ja més estava gent, el peix venut? Ja més gent avui així que, que no l'altre dia en el Palau de, de la Música i la sensació de molta gent, de, perquè algun conegut sempre te trobes i preguntes, bueno, pues, eh, pares vindre l'altre dia, repetir avui, i la gent deia que sí, perquè volia conèixer els nous membres del Consell d'Administració i perquè tenien en, en el cap que, bueno, que, que esta per al València anava a ser, anava a ser una junta eh, històrica perquè d'alguna forma se pren el, el relleu no? de l'etapa eh, anterior, la que tanca eh, Salvo, amb un Consell d'Administració íntegrament format per, per valencians, i la que s'obre amb Peter Lim, amb Meriton, amb Leifun i també amb la presència de, de Amadeo Salvo. No? Però fonamentalment així la gent el que eh, més ha parlat en els eh, corrillos durant el descans o en, o en l'inici és que la Junta eh, igual que la de l'altre dia, però està un punt més, pues és eh, històrica per tot el que suposa per al, per al València. Bueno, eh, teniu aquesta empresa també, Gonzalo i Andreu, que és històrica perquè, ara sí, eh, com deia abans també Gonzalo, eh, dia 1 de l'era LIM, a les 6 ja un, un nou ordre en el València Club de Futbol. Eh, és que només n'hi ha que escoltar els cognoms de les persones que van a conformar el Consell d'Administració. Es repetís per si algú eh. encara no sap, però eh, Lai Hun, Si Jiang, Raymond Chea, Si Efu, Kim Ko, Ser Miang, eh, curiós que hi ha un ser, eh, Manuel Peris, Amadeu Salvo i Alvin Yeo. eh, però això és una cosa lògica si hi ha una persona que compra i posa molts milions damunt de la taula en un club de futbol, el més normal és que col·loque gent de la seva confiança. I, aquesta anècdota que te comentava dels cognoms pues, és una demostració del que va ser a partir d'ara el nou ordre en el València Club de Futbol, on la passió, i el sentiment es va viure a, a Mestalla i a tota la gent que ho tinga eh, puga anar a Mestalla o no puga anar a Mestalla però le, les decisions importants del club a nivell econòmic se van a prendre des de Singapur perquè així eh, ens ha dut les circumstàncies eh, no n'hi havia una alternativa. Eh, L'alternativa que n'hi havia en el seu moment de refinançament, pues, eh, Bankia no va acceptar-la. En el moment Bankia diu no Bankia, ara fa un any, el dia 10 de desembre del 2013, fa aquell comunicat enmig de la Junta Ordinària de València dient que no acceptava aquest tipus de refinançament, no quedava una altra via que la venda jo sempre dic a mi, com a seguidor de València, com a soci, com a accionista, com a... Com a com, pues que no era l'alternativa la, la que més m'agradava, però clar, és que ara no ha quedat un altre escenari uh mhm. -huh. jo crec que no ha quedat un altre i que l'escenari, si no n'hi haguera una venda i no n'hi havia refinançament és que era, era negre totalment negre en la qual cosa ens toca viure ara el que no hem sabut gestionar des de València i anem a confiar que la persona que posa els diners és perquè vol gestionar-ho bé a nivell econòmic i a nivell esportiu. A, a mi el que sí me dona la impressió, ara li se a Andreu, és que lògicament en el moment Bankia diu no hi ha refinançament eh, només queda l'aixida d'un inversor que finalment és eh, Peter Lim el que més interessa mostrar de tots els inversors això jo crec que és impepinable eh, el que millor panorama per dir d'alguna manera ha aconseguit pintar davant del propi Bankia perquè a la fi és cert que l'oferta de Lim canvia sobre la inicial però perquè Bankia ho accepta si Bankia no, no ho acceptarà no s'haguera firmat aquesta venda i a partir d'ahir s'obre pues, un nou un nou València que no sabem com va ser realment eh, ojalà tinguem la voleta de cristal per dir les coses van anar eixina o, o eixana, però la veritat és que sembla un València més internacional a nivell de gestió el qual jo crec que eh, si se vol tornar a ser gran amb, la amb el monstruós deute que arrossega el club no hi havia una altra me dóna la impressió que i este és un debat eh, per a nosaltres no per a gent que està en sa casa però que els mitjans de comunicació locals anem a pintar ben bé poquet a partir d'ara té aquesta pinta eh, i de fet ho podrem comprovar el divendres en l'apertura la, en de, la, de la Megastore pues, diguem baix però el pis de dalt abans el xafaren els, eh, eh, la gent de carrer que molts deixaran els periodistes accedir a ell i a partir d'ahir mm, eh, ens agradarà més o menys, però hi ha un senyor que els ha posat, que és el nou amo, i que t'agrada més o menys, és el propietari del València. Punt i final. T'agrada o no t'agrada? Doncs pues tu podràs protestar o no, perquè estàs en un país lliure. Però t'agrada o no, el senyor Peter Lim és el que ens ha posat i a partir d'ahir s'obri en efecte eh, un nou panorama que anem coneguent eh, a poc a poc Andreu, quina impressió tens tu? Que no queda una altra i que és una realitat que, que, bueno, que n'hi ha que acceptar i jo crec que és la millor realitat que podia haver ara mateix en València com bé esteu, explicant a mi sí que és cert que l'altre dia i mira que han sigut mesos i mira que han sigut dies de, de, de batalla i de procés de venda inclús d'avorriment d'un dia rere l'altre el mateix l'altre dia quan, ix, quan es fa pública a través del València Club de Futbol la relació de, de persones que van estar en el Consell d'Administració del València i només veig dos noms i dos cognoms que són d'ací de, de, de València sí. sí que és de veres que dic, ostres, jo no he sigut conscient de tot això fins ara fins mateix. Ara. Fins ara mateix. Jo crec que tots se n'adonarem eh, el dissabte, sí. en efecte, quan vegem la llista. Però, peguem-li la volta. Eh, Imagineu-vos un home espanyol, amb molta pasta, bueno, un, va, un valencià, un valencià, amb molta sí, pasta... Però te vas a dir més. Que comprara, que comprara el millor equip de futbol sí. que no, no dic que siga bon i que siga roïn, eh? o que, o que n'hi haguera no, la Xina. No dic que siga bon i que siga roïn, si jo perquè no sabem, a més. Si no, jo clar. en xoc 94, 95, 100 milions d'euros, més els jugadors que aporte jo, eh, jo vaig a posar gent de la meva confiança. I ja dic, si jo, menyseu vos que tinguera molta pasta i me comprara el millor club de futbol pues, anem a dir, per, per que sigui una lliga, lliga coneguda. finlandesa. No, no, no, home, no, escolta, tu, dona'm un poc més de pasta. El València. <laughs> No, en la Premier, en la Premier, escolta, en la Premier. jo me compro la Premier, jo col·loque en la Premier, en el Consell d'Administració del eh? club que me compre, a personal de la meva confiança, i en Anglaterra estaria un Consell d'Administració que estaria format per, pues, pues, per peris, per, per Montal, per, <laughs> per Caratalà, jo què sé, per, per cognoms valencians. Sí, Això entra dins del que és normal en una persona que se juga diners. Jo crec que sí que cal també fer una altra, una altra reflexió. És cert, en efecte, que Peter Lim s'endú als seus, que és el més normal del món, i lo, i lo, lo altre seria normal. Eh, el que passa és que el fet de no voler cognoms valencians eh, i diem, no sabem el que va ser, com deia també abans Andreu, no té per què ser exclusivament negatiu, tot el contrari, de fet, tots els cognoms valencians que han passat el Consell d'Administració Valencià, o molts d'ells, han dut el València a la situació, mm. al carreró sense eixida, de tindre que estar abocat a, a, a una venda. I a partir d'ahí, te diria que molts noms que no han aparegut en aquest Consell d'Administració tampoc han aparegut en tot aquest procés de venda per a intentar mostrar interès pel València. Jo deia fa unes setmanes i torno a repetir-ho. Desgraciadament, per la societat valenciana i per al caràcter valencià, que torna a retratar-nos per a mal, ha mostrat més interès un tio de Singapur en fer-se amb el València que qualsevol membre important del entramat social valencià. I això crec que és un retrat, ja no parla del València com del futbol, parla de la societat valenciana, que ens hauria de doldre molt i me dóna la impressió que està passant desapercebut. Sí. Jo aniria inclús més allà i és que no només no han fet ninguna oferta ni han, ni han fet un esforç per fer-se amb el València i el València, bueno, pues que continua siguent entre cometes dels valencians perquè mira, bueno, pues és d'uns de, quants i pues, sincerament que siguin valencians o que siguin de Singapur pues, a mi pues, me da igual sinó que a damunt han intentat reventar este procés de venda <coughs> alguns d'ells sí alguns d'ells, no estiguen tots i que, bueno, pues que el València no, no siga de la millor opció que a dia d'avui s'ha pues, demostrat que era la de, la de Peter Lim i la de, i la de Meriton Holdings. Què dius tu, Folgado? No, jo comento, Manolo, al voltant dels... Eh, tu deies abans que desconegam no? quin València anem a trobar-nos a partir d'ara. Jo solament puc fer eh, al·lusió al discurs de, de l'Aijun, perquè he estat així, perquè l'he escoltat. Uh mhm. -huh. eh, L'escolta s'ha d'ella parlar i francament te, te convenç. A mi m'ha convençut. Eh, és algo que també... Eh, pues tu eres dur, eh? d'arrossegar. <laughs> Està el que també he de, he de dir-te, me sembla una persona, eh, a part de que el discurs ha sigut intel·ligent, molt, molt ben preparada i molt intel·ligent, al igual que la majoria d'integrants del nou Consell d'Administració del, del València, els currículums que, bueno, que ha facilitat el club per a mitjans de comunicació, els currículums que, que acaba de, de llegir Amadeo Salvo, de tots i cadascun dels nous membres, pues, pràcticament són, són eh, extraordinaris, i a partir d'ahir el que ha dit la Ijun en el seu discurs sobre el València, que anem a, a trobar-nos, pues és un València en principi eh, il·lusionant perquè parla de que venen en sèrio, de que volen així arrelar, de que el vent no va tombar-los, de que van a invertir, de que de totes les empreses que té Peter Lim, que ne té un fum i totes, bueno, pues, eh, han, si les hem vist així en un vídeo eh, on bueno, pues, eh, apareixien eh, resumides, empreses d'automòbils, empreses de, de moda, empreses de, de decoració, empreses de tot tipus, bueno, pues ells eh, han insistit en que el seu tresor i la seva major eh, inversió avui en dia la van a fer en el València perquè és, ara és d'ara eh, el millor eh, actiu de totes les empreses que composen Meriton Holding. Escoltant a l'Aijun, Manolo, i jo estaré molt tranquil per part dels seguidors del València sempre que efectivament eh, amb el pas del temps complisca pues, tot el que així acaba d'esbossar de, o acaba de, de presentar, però bueno, sembla que venen molt en sèrio amb, amb, amb la inversió i a convertir el, el València en un club eh, important. A parlar de que volen competir amb els eh, grans, a parlar d'estar en, en Europa, a parlar d'apostar per, per, per la cantera i, en fi, d'apostar pel nou, el nou estadi, eh, de nova etapa, de nova era i, en definitiva, tot el que avui hem escoltat, que torne a dir-te, a mi m'ha convençut, pues sembla efectivament eh, il·lusionant. Mira, jo vaig dir-vos una cosa. Eh, jo soc, sóc, i a més, Gonzalo me coneix també molts anys, al igual que Salva, jo me deixé dormir més per la passió, jo reconec. Tinc aquest problema que a voltes no és compatible amb ser periodista, o que, o que és difícilment compatible amb la professió de periodista. Eh, Gonzalo me coneix a mi i coneix a Salva també. Eh, si coneguereu eh, 10 minuts a Salva Folgado, l'esperit crític que té que sempre sí, sí, sí, sí, sí. que diga que l'ha convençut l'Eijun i el projecte de Meriton, jo si fora del València, coneguent a Folgado, jo ara, si, eh, valencianista, estaria contentíssim. I ho dic en serio, perquè salvas un tio... Jo, a mi em poden enganyar més. Ho, ho dic i ho reconec, i jo a voltes sóc més quèdul, sóc aixina, me pariré aixina, me moriré aixina. Però Folgado, que sempre està moltes voltes buscant les coses a tot, que té un esperit crític, eh, no, és, que el fa ser el gran periodista és, que és, per és, cert... És, excepte però el en, en, en, els, en l'escepticisme que n'hi ha que tindre sempre sense passar-se exacte, no, però vull dir eh, escepticisme per, a, la mesura que un tipus controlador diga coses. a mi m'ha convençut pues a mi me sembla molt esperançador 12 i 16, fem una pausa i tornem de seguida així en Esports 90 Sendit, en la 97 97.7 Ràdio imagina que continuem parlant els eh... Sí, encara, no? encara no ha la paraula Salvo així que, bueno, pues, eh, encara continua el seccionista, després Salvo i bueno, la roda de premsa final. N'hi ha coses que no canvien, perquè m'han dit que ha parlat el xato, no? Pues sí, estava per així. eh, suposo que ha sigut en el moment jo eh, pues, eh, eixit fora, però sí, sí. efectivament estava per així i tenia intenció de, de pujar a l'escenari, clar. Molt bé. Un clàssic. Com li explicarà Lai Hun. <laughs> Amadeo a Lai Hun, qui és Ramon Nacher el Chato? A Si Jiang, a uh, eh, Raymond Chea, a CFO, com és el Chato i què és el Chato. Pues també tindran que fer-se càrrec d'això. Chea, Chea Manolo se pronuncia Chi. Sí, al final, és que jo, en els noms, com no sé la pronunciació... Sí, acabé, d'escoltar-los, i hi ha un altre que té un cognom molt complicat, que és NG. NG, sí. Que Eng. Eng. Sí. Sí. Señor Ser Miang Eng, ¿no? Correcte, Eng. No sabe, Eng, se queda allà mateixa per sempre. 12 i 17. la era del Dragón, el Valencia Club de Fútbol. Y ho contem, así en Esports 90 Sentit. Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. su concesionario Peyote en Torrent y Silla. calidad. En Abordo somos especialistas en alimentos congelados. A bordo te quiere poner fácil tus compras de Navidad. Esta semana, gambón grande, caja de 2 kilos a 17,50 euros. El kilo sale a 8,75 euros. Cicalas tronco especial plancha a 16,95 euros el kilo. A bordo anticipa tus compras de Navidad. Saldrás ganando. Algún día conducirás tu propio Mercedes-Benz. Pues ese día ha llegado. En el stand de Mercedes-Benz Valencia en la Feria del Automóvil y consigue tu Mercedes o Smart seminuevo con cuatro años de garantía y además con condiciones especiales de financiación. Te esperamos del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. En Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo Díaz y Avenida General Avilés 46. ¿Pero qué has soñado? ¿Por qué suspiras de esa manera? Ay, ¿y si cae aquí? ¿Que si cae aquí, el qué? Pues ¿qué va a ser? La lotería que nos han regalado al comprar el colchón con Dormitienda. Ah, la lotería de Navidad de Dormitienda, ojalá. Y encima el colchón lo hemos comprado a mitad de precio. Sí, con Dormitienda todos nuestros sueños se hacen realidad. Estas Navidades, regala Dormitienda y a soñar. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 de la nit i 20 minuts en comunicació constant des de les 11 i mitja amb el Palau de Congressos on Salva Folgado està duguem-nos la última hora del, eh, de l'Assemblea Extraordinària de la Junta General Extraordinària del València Club de Futbol on Meriton Holdings Group acaba de eh, ja prendre possessió total i absolutament amb els seus eh, consellers i on l'Aihun ha anunciat que Amadeu Salvo serà el president executiu del València Club de Futbol, mentre que ella serà la presidenta del Consell d'Administració del Consum de Mestallà. Eh, estàvem parlant dels perfils, no? Eh, uno llits per damunt damunt, eh, per exemple, eh, Lai Hun, eh, supervisa la cartera d'inversions de milers de milions del senyor Peter Lim, així com les seues obres socials i benèfiques, eh, presidenta executiva de Thomson Medical President Limited, eh, com, eh, membre de Consell d'Administració d'empreses globals com McLaren eh, Limited, Automotive Asia i Mayton Holdings, membre del Consell de Fundació Olímpica de Singapur, eh, Si Jiang eh, és soci principal de Chan Si Jiang i Partners, abogat i procurador de la Cort Suprema, eh, Raymond Chi, que me diu Fogado que és Chi, director d'operacions comercial de UEM eh, Sunrise Berhad, agent immobiliari destacat en Malàisia, eh, més, eh, per exemple, el senyor Miang Eng, que també m'ha dit Folgado que se pronuncia així, eh, participació en el Comitè Olímpic Internacional, president de la Comissió de Finances del COI, membre de la Comissió de Coordinació del COI per als Jocs Olímpics de 2008 i 2012, així com president de la Comissió d'Avaluació. A veure, què vull dir, que, què vull dir en això? Que hi ha que galeria moltíssima gent que ha passat per el València que ha fet hores de la seva vida per dedicar-les al València però que el perfil de considerar que accedia al València Club de Futbol per a bé i per a mal era el de un empresari amb èxit a nivell local que com a hobby, com a <clears throat> suplement a les seves activitats, era Consell del Valencià. Estos venen a lo que venen. Són executius d'altíssim nivell i que vendran a prendre decisions eh, que algunes mos semblaran eh, increïbles perquè a lo millor eh, no sé, eh, decidixen prenen alguna decisió que no ens entra en el cap en un primer moment però que també és cert que altres coses que passaven amb eh, dirigents amateurs, per dir-ho d'alguna manera, o que no tenen el recorregut que tenen estos, deixaran de passar. I això és el nou ordre, per a bé o per a mal. Ens agrada o no ens agrada, així és com, com van a ser les coses a les d'ara del València Club de Futbol. Eh, el Gonzalo, que estàvem parlant tu i jo, a micro tancat. Mm ara venen a executar. Sí, i que ningú prenga... Pre, pre, venen, venen a prendre decisions. Clar. Venen a, a prendre decisions i jo n'hi ha una cosa de, del, del que és la venda del València. Mm -hmm. El València ara és la primera vegada en la seva història que té... Bueno, la segona, perquè la Fundació ja ho era. Un accionista majoritari, en quant a que té més del 50%. L'altra època més recent és la de Juan Soler, en la que Juan Soler tenia el 37% de les accions, no superava el 50%, però pràcticament... Dominava. Dominava. Eh, jo crec que la gran diferència entre una situació i una altra, a banda del percentatge accionarial, Eh, y una cosa que a mí en cierta medida me, me, tranquiliza del que es la figura de Peter Lame, a banda de que sí que es una persona que te pasta, que está en la llista Forbes, etcétera, etcétera, és que si vos fixeu, Peter Lim és una persona que no vol protagonisme. Mm. Vull dir, en, en un, parat, en un esport... No, ho hem parlat en la primera mitjana. Clar, en un esport com és este del futbol, <laughs> en el que és tan fàcil deixar-se dur per, per les masses, per la premsa, per les eh, ui, lloances... Ui, ui, ell podia haver-se pegat avui un bany de masses allà en la xunta. Exacte, sí, vull dir, el fet de que ell no vull... I ahir, i ahir el claven per, per la porta darrere de... Ahir entra per la porta darrere sí, i se va a la següent superior. El, el fet de que no vuiga, eh, més enllà d'un distanciament que algú puga pensar, per a mi és simbòlic del que és la personalitat de Peter Lim i del que això va suposar, perquè això va suposar que ell va a tractar de gestionar el València com una més de les seues empreses, de les seues exitoses empreses, uh mhm. -huh. i això a la llarga va ser profitós, entenc jo, que per a nosaltres, els eh, aficionats del València Club de Futbol, els periodistes que segueixen l'actualitat del València Club de Futbol, perquè voldrà dir que aposta seriosament per el València. Me preocuparia molt si fora l'altra, i així hem tingut... Me, mm. experiències de persones que volien vindre a comprar el València i abans d'ensenyar els bitllets eh, el que feien era una ronda d'entrevistes o se deixaven vore o se deixaven caure i, sí. i a la fi res de res i en Espanya les experiències que he tingut de compraors han sigut Són de compraors totes. populistes però, sí, dir, i, fixeu-se que a més Peter Lim eh, bueno, pues té un, té, sobretot ell està interessat en comprar este club però ell posa el club en mans d'executius de gent professional, de gent preparada no és ell l'entrenador el, el que fitxa i, i, i el que xuga pràcticament no? ell pues, està ell que ningú espere por el, en la llotja de Mestalla, ni molt menys ell deixa el club i ho ha demostrat en mans de gent professional m'hauria agradat a mi veure a, a de los posibles o potenciales compradores del Valencia eh, tindre este rol, no?, De estar en la sombra y de no estar... Sí, de decir, me gaste 94 de... euros... d'euros... Sí, me vaig a una privada. I, no, no, no, i no això, a tindre no, el protagonista. Se, va, a fichar lo que yo diga... No, no, no, eh, ojo, eh, Peter Lim ha deixat ja eh, pues, Rufet en el seu càrrec, Nuno en el seu càrrec, i són ells, per exemple, responsables I després, de la i després esportiva. podrà fer els canvis que vulga d'ací a uns mesos, d'ací a uns anys o d'ací el temps que hi considere. I des del punt de vista de l'aficionat o de la premsa se podrà considerar que algunes decisions són justes, són injustes, tenen lògica o no tenen lògica però això serà un debat que ja queda a un altre nivell al respecte del que venia sent el debat que n'hi havia en el València que coneixíem perquè en el València que coneixíem era un València en el que aquest debat en el carrer de la premsa dels aficionats podia tindre la seva repercussió en forma de pressió en els integrants del Consell d'Administració uh mhm. -huh. ara jo crec que aquest debat pues, va quedar en un segon planol perquè com comentem, les persones que estan així venen a prendre decisions evidentment i les persones que integren el Consell d'Administració no van estar visquent a València. No. Eh, a partir de les reunions del Consell d'Administració seran reunions per videoconferència, sí, per eh. Skype o per com se establisca el mecanisme i la persona que és ambaixador de Singapur en Noruega, si no recordo malament, uh -huh. eh, sí. pues, i sa persona el debat que se puga establir en nivell de carrer en determinades qüestions li ho podrà traslladar a Amadeu Salvo Manuel Peris, que són la part valencià valenciana uh -huh. en aquest Consell d'Administració però la decisió que se puga prendre ja va estar un peliu més allunyada del debat que se puga establir en el carrer no? això és una de les coses que ens hem d'acostumar també i no és ni bona ni dolenta és, és la que és, és, és, la, és la que és jo crec que en ocasions <clears throat> també pot ser dolenta perquè si, si la realitat en el carrer és per exemple que que la gent no vol en uno i que, i que la gent li està pitant en uno i que tots els dies és Nuno vete ja no és la realitat ara mateixa però no sé, pues és una, però, és una mira, situació però, però teoria, podia donar. teoría, que dio la teoría es que tenía un consell assessor que són els actuals consellers, bueno, els, eh, fins a esta vesprada, consellers de, que acompañan a Salvo, que queden en, diguem un, una part que van a continuar en un anexe al, al Consell que, que realment estarà eh, on estiga cada, cada membre de, del Consell en el dia a dia, que imagina que no pararan per casa ningú, eh, però estos sí que teòricament són els encarregats d'eixes coses, d'eixes sensibilitats, intentar almenys fer-les arribar sí, al Consell d'Administració. Però, eh, sense que ningú meu malentenga, n'hi ha vegades que la sensació que puga haver en el carrer no necessàriament ha de ser la sensació més encertada. És que eh, aquestes eh, coses també han a veure-les. Eh, no fa falta anar molt lluny. En l'època eh, de Juan Soler inicial, la sensació generalitzada era molt bona cap a Juan Soler. Pues, després el resultat va ser el que va ser. Vull dir que eh, el fet de que ara el, el debat que se produisca en el carrer o en la premsa vaig estar un peliu més allunyat del que pugui ser el moment de la decisió, dic que no és necessàriament ni dolent ni positiu. És, és el que és. I no queda altra que acceptar-ho. Sí. ¿estás estàs d'acord? Digue, Manolo, perdona. Estaves d'acord amb el que estem dient d'este... Sí, no, no, no, no, sí, sí. D'este nou odre que, que, que ve a, a plantejar escenaris que, que, que, que desconeguem primer perquè no sabem els que van a ser i perquè alguns van a ser eh, nous i nous se referim en efecte a que abans a Manolo Llorente li peguen una xiulada en el palco, llancen un po de fum i se carrega l'entrenador Sí, a més, jo crec que... Estos, eh, estos no se van a regir per això, entre coses perquè no van a estar ni així. Sí, correcte, però jo crec que eh, s'ha acabat el temps del, del directiu de tota la vida. Correcte. I ara és d'ara, pues, eh, qui es senta en una, en una, en una llotja d'un club de futbol d'èlit, pues, cada volta és una persona més, més, eh, més preparada i que i cada volta pues, és més, més eh, executiu. No? Vull dir, eh, jo del directiu de, de futbol de, de tota la vida eh, una figura amb la que no se va eh, acabar encara que els clubs, molts d'ells, bueno, pues van ser eh, societats anònimes i hi havia un consell d'administració, però bueno, baix el nombre del conseller sempre s'amagava un, un directiu de, de tota la vida. jo dic que això siga dolent o, o, o positiu, no? perquè hi ha molts bons directius de, de futbol de, de tota la vida, que com que han tastat futbol des que eren, eren, eren xiquets, bueno, ah, arriben dalt, se saben tots els, eh, bueno, tots els eh, trucos, no? per dir d'alguna forma, de, de la professió del, o del futbol. Però bueno, ara ja no, ja s'ha acabat la figura del directiu, ja s'ha acabat la figura del conseller i el que se senta en una llotja pues, és, un, és un executiu. Són més freds, són més eh, gelats y a partir de ahí, bueno, pues eh, que un siga o gelat, pues té aspectes positius, però també té aspectes eh, negatius. serem a veure com li va el València dins d'esta nova eh, etapa i dins d'esta nova eh, era eh, l'IM i estic d'acord amb el que heu comentat a l'IM no li agrada el protagonisme és molt fàcil, molt fàcil en el dia, eh, avui en dia en el, en el futbol pues, eh, llançar-se eh, damunt de, de l'afició per a que tu siguin elogis, eh, joves, etcètera y se als de, comunicación, de así dia no, y Peter pues, no ha volgut fer va Va arribar el primer día no podia de esa rebuda brutal que le esperava en el de, de Mestalla, la Cheli va a todo su seu suport, la seva estima, a ir que tenía la ocasión, porque ya va Chenma, no lo esperando, en la l'avinguda de Suecia, para eh, rendirle, rendir pues la mateixa pleitesía que le iba a rendir eh, eh, el día que va, que va a debutar en la Llosa o la primera vuelta que va a chamar Mestalla, a la FIA va a decidir, porque va a ser él quien va a decidir entrar per una porta lateral del fons eh, sud i bueno, per ahí... la mateixa per la qual abandona l'estadi pràcticament Correcte. una hora després del partit quan ja no, ja no quedava ningú la mateixa porta, sí. Aprofiten, veuen que no hi ha gent, que no hi ha bany de masses, en efecte, i tant ell com la seva parella i algun més del sèquit que, que l'acompanyava, abandonaran Mestalla. tallar. Bueno, i avui podia estar així també, eh, esta nit, per a tornar a escoltar aplaudiments. Eh, ha deixat el seu fill, a la resta d'integrants del Consell d'Administració, però ell este matí eh, ha visitat de forma també sorprenent i inesperada la ciutat esportiva de, de Paterna. Ningú esperava avui la presència de, de l'IM. S'ha costat allí, enmig del, de l'anonimat. No hi va, evidentment, eh, gent esperant-lo perquè ningú sabia de la seva presència. Ha pegat una, una rodaeta, per al un, en altres, s'ha presentat, ha sigut molt correcte, molt educat, molt amable, i el que ha sigut, se n'ha anat, ha agafat un avió i en lloc de vindre esta nit així, bueno, pues, preferit l'anonimato de tornar se cap, a casa. Jo crec que també hem de destacar això. Bueno, pues jo crec que també. Eh, <clears throat> Fogado, com que el debat social <clears throat> perdó, no dona pena més, anem a fer una pausa per a la publi, parlem de futbol i esperem que... Per cert, una coseta més per a tancar el, el, la part el discurs de, la part social mm. o el mm. discurs de l'Aijun ha garantit que així ningú ve a acabar amb bueno, l'essència de lo que és el, el València, que el València continuarà sent el València, que van a respectar lo que es el Valencia actual, lo que, es, lo que ha sido el Valencia eh, siempre, que se van a respectar totes les tradicions del club, totes les tradicions de, de la ciutat i que així que ningú espere que arriben ells, que entren com un elefant en una catxarreria, que canvien l'equipació, eh, que s'emporten l'estadi de de lloc o que s'emporten l'equip a cap altra ciutat que no, que venen a respectar el que és el València, la seva essència eh, històrica i que no van a tocar absolutament res en quant a les eh, senyals eh, d'identitat del València de, de tota la vida. Si són mínimament intel·ligents, ho faran i també el que hi havia era molta literatura malintencionada al voltant d'això, de que anaven a dur-se l'equip, de que anaven a canviar l'equipació, de que sí... Bueno, pues en efecte, hi havia molta literatura desesperada i malintencionada que en el dia d'avui jo crec que ha quedat totalment soterrada i desqualificada. En este cas, després de les paraules de Laihun en el discurs que ha fet eh, en esta assemblea extraordinària del València Club de, de Futbol. 12 i 33. Fem una pausa, entrem en el futbol. Fogados, a si li queda molta... A Salvo que parlar? parlant? sí, sí, perquè Salvo encara no ha pujat i salva de contestar als accionistes, així que encara, encara es quedarà un poquet, eh? Bueno, doncs pues estarem pendents. Si s'allargarà més enllà de la una, intentarem continuar fins a que parlarà el president del València, Folgado. Correcte. 12 i 33, fem una pausa i parlem del de que va ser eh, el partit d'ahir i la dolorosa derrota 0-1 del València davant el Futbol Club Barcelona, intercalant-lo les novetats que poden haver des del Palau de Congressos on està Salva Folgado en la Junta extraordinaria, accionistas de Valencia, Club de fútbol o Meriton Jazz la nueva propietaria del club 2.74 perdón, això es la pulsa radio això es Sports 97 JR Valle, tu concesionario SEAT, abre en la pista de silla en Avenida País Valenciano 2 de Sedaví. JR Valle, tu concesionario SEAT en Valencia, y Sedaví. Por fin llega Ben Market, un nuevo concepto de hacer tus compras. ¿Un nuevo concepto de hacer mis compras? Sí, Ben Market es una super tienda con más de 4.000 metros de complementos para el hogar, moda, ferretería, iluminación, telefonía, automóvil y a precios de risa. <laughs> ben Market, ¿qué quieres? Lo tenemos por menos. En Alfafar junto a Parque Comercial Albufera. Parking gratuito. Con la primera edición de la campaña Sácale una sonrisa al invierno, colaboraste en un proyecto solidario ayudando a más de 200.000 personas. Para que esta segunda edición también sea un éxito, realiza tu control de invierno gratis en Peyo y ayudarás a mejorar la formación escolar y el futuro de miles de niños a través de Cruz Roja. Servicio postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peyo más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peyot en Torrent y Silla. La Tarquita de Mendoza recuerda que podéis disfrutar de sus packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Alturia 58. Teléfono 963 440216. 16. Que mira, que mira cómo viene, que mira, que mira cómo viene la bebé. También nos encontrarás en la playa Pobla de Farnas, calle Carabelas 17, teléfono 961 46 12 con todos los partidos de fútbol y wifi. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. Algún día conducirás tu propio Mercedes-Benz. Pues ese día ha llegado. Ven al stand de Mercedes-Benz Valencia en la Feria del Automóvil y consigue tu Mercedes o Smart seminuevo con cuatro años de garantía y además con condiciones especiales de financiación. Te esperamos del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. Negredo, en tu primer año en el club, ¿qué te parece la afición, Che? Bueno, se nota que les gusta el buen fútbol. Es una afición muy exigente. No se conforman solo con los tres puntos. Quiere los 30 collarines de Estrella Dam para estar lo más cerca posible del equipo. Reúne 30 collarines promocionales de Estrella Dam y consigue una entrada para un partido del Valencia en Mestalla. Estrella Dam, cerveza oficial del Valencia Club de Fútbol. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 i 37 és moment de... <clears throat> perdó. El, volcar en el Twitter, en els vostres tuits, arroba esports 97 nit. Xina, canviem de la part social a l'esportiva perquè vos hem preguntat en el Twitter que vos paregui el València en el partit contra el Barça. Sergio, equip ben posicionat en el camp per donar dues ocasions com les que se tingués pagar molt, es, pagar, es va pagar molt car i injustament. Adrián Campos diu no va saber defendre sense tancar-se, el plantejament va ser deixar la possessió al Barça però amb una defensa avançada. L'equip no va saber clavar-se l'equip va saber no clavar-se la cova i no pecar de nerviosisme i pressionar massa amunt en els que podria haver donat ales. empujades i un resultat injust i a més de la manera en què va córrer, però al cap i a la fi guanyar qui més gols marca i nosaltres perdonarem. Uh, eh, Adrià Campos diu uh, per a mi la batalla tàctica guanyada per Runo però no vam tindre sort vam perdre algunes clares ocasions i, ho pagar, i, pa, i car uh, eh, Julen Marín diu equip compacte i les idees clares però els resultats mostren que no és suficient tant Barça com València van perdonar ocasions molt clares el resultat just hauria estat un empat Ahora no te esmalte de error y toca guañar. Alex, partidazo del Valencia con algún fichaje de calidad del dueño Peter Vamos a luchar por todo, Barolo. David Saez, va a ser una partida del Valencia. Es balón que en avance, ahora no entren. Yo, en part, teoría. teoría teoría. 56 ocasiones, entrarán pronto. Galizo, BCF diu Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Somos el Arsenal de España. Bolete diu, parece que juguem algo, per Y sin así pueden guañar a qualsevol. Llàstima no jugar al Champions, Estilo de menys. Eh, Miguel diu, prou bé, però falta saber... Eh, falta saber jugar sempre igual independentment del rival. Si varies, no tens clar que jugues. Nacho diu, el nou césped espectacular con la lluvia y todo. Buena decisión cambiarlo. Juan Palomino diu, va ser un gran partit per part del València, que va passar la Barça contra les Cordes. El resultat, molt injust. Vicente Pascual diu, una llàstima, però sempre amunt. Mayordomo Sesiuno diu, el Arsenal ha palmado muchas más finales europeas. Respect. Borete diu, eh, entre els consells que ha ficat en el Consell de València ja tenim tots que el Madrid, el Barça, junts. Eh, Juan Palomino també torna a dir, diu, per últim, diu una vegada més, el millor jugador del partit va ser Mestalla, un temple amb afició de Déu, amunt. Edgar Llàzer, si no li posen moltíssimes més ganes durant tots els partits aniran de més a menys i la millor tenda megastor d'Europa eh, però si no es mengen la vacada Farid aniran com sempre contra els xicotets i grans igual tenen que anar i València Collonut diu molt bé l'equip dona la cara i no s'ha arrugat tot i que tenia el Barça davant Al, a la fi la mala sort i injustíssima derrota i Kevin Perpina que diu aún estoy dolido por el partido de ayer pero me aferro a la pasión y en que dentro de tres días hay partido pues sí el Rayo y en Copa el Rayo Guia ha guanyat 0-1 jugava en Almería si no recorde malament y allí el equipo de Paco Gémez ha guanyat per 0 gols a 1 l'eliminatòria no está tan sencilla como se semblava de la part fàcil del cuadro es que eh, el, Valencia va a agafar en el apucho de que t'hi de cara el momento del sorteo de Copa. Ah, a la part fàcil del y tal, no sé qué Bueno, pues ahora se que se és molt més complicat, que te pot tocar en la segunda ronda, per cert. I també... Atleti Bilbao, que te, <coughs> toca la cara ja. ti Bilbao. Cuidado, porque lògicament eh, em, ahir n'hi ha problemes, sí que és cert que a mí a ir eh, el València m'agrada i jo ara estava repassant mentalment eh, ho, deia, ho fèiem abans abans que tingués fins a 5 clares oportunitats de gol que en la meitat ha guanyat partits per 3-0 jo estic d'acord en Isio Gent i de fet ja ho pensava ahir veient el partit que les que entraven abans ara no entren exacte, el problema que està tenint ara el València a banda del problema evident que ha tingut en, en els partits que no està parejo en quant al, al, a la generació de futbol ara mateix el València continua eh, tenint un bon rendiment defensiu, mm. si no m'enganya el València dut 12 gols en contra, la meitat d'aquests gols són de, del Depor i del Llevant, cinc en aquests dos partits que són possiblement els mm -hmm. dos fora de casa que, que pitjor havies estat, no? Eh, però la resta de partits continues tenint un bon rendiment defensiu. Ahir el València fa un molt bon partit a nivell defensiu davant el Barça, que va, que va apretar, però no estàs aprofitant les teues ocasions de gol. És que ara no t'entren. El València du un gol en els últims tres partits de Lliga, el que li va fer Parejo a, al Llevant. I ahir tingués moltes ocasions i té molt de mèrit fer-li aquestes ocasions i a més tan clares al Futbol Club Barcelona. Jo li conté cinc clares, si no, si no me diu sí, el contrari. Fegulín, la de, Negredo, <clears throat> Rodrigo, la, per, per, per, André Gómez... Odre, una d'André que xuta des de la fonta de Valois frega ante el pal, que la tira en rosca. La d'André en l'últim minut de la primera part clar. que retalla a Bravo, però no sé si és que tira a porta o no, o, o, o, o se desequilibra i no senta lo suficientment bé com per a que Fegulí i Negredo, que estava en el segon pal, la rematxen. <clears throat> la mitja volta de Negredo que trau Claudio Bravo, 81. una de Rodrigo que trau Piqué baix de pals, sí. i la de Fegulí, i la de Fegulí mama amb Claudio Bravo. Són sí, sí. cinc claríssimes. I clares, són cinc ocasions directes de gol. <clears throat> per això dic que el problema per a mi és un problema ara d'encert eh, ahir se va generar ocasions, no des del domini de la pilota, com te va tocar fer davant el Llevant Unió Esportiva, sinó eh, deixant-te dominar tu per el Barça, ve de forma voluntària a veure, perquè el Barça també va igualar el partit en el mig del camp, en ese mig del camp en, en Busquets, Mascherano i, i Xavi uh mhm. -huh. i és un problema de no estar fent ara els gols que sí que t'entraven abans ve en accions de, de pilota parada o bé en accions de, de, de generació de, de futbol. Uh -huh. Però jo crec que aquesta dinàmica se, se trencarà i s'ha de trencar. I, en fi, evidentment ara, pues, quan avui veus la classificació, veus que la il·lusió que s'havia generat fins fa unes setmanes de poder estar competint la Lliga amb Barça i Madrid eh, pues ara es veu molt complicat s'ha de, de combinar a 9 punts de, del Real Madrid <coughs> i que ara la teua realitat és la que a principi de temporada ja pensàvem lluitar per la quarta plaça per la tercera plaça si poguera ser i és la teua realitat dit això jo crec que eh, Nuno ha de començar a introduir una sèrie de variants en el seu 11 o millor dit ha de començar a introduir eh, més jugadors en dinàmica de competició perquè s'està demostrant que quan el València, quan no juguen els 12-13 jugadors que en un ha estat utilitzant sempre, els que entren estan notant ara que els falta competició. I anem ara, tenim esta setmana Copa, si eliminem el Rayo Vallecano, com anem a fer en el mes de gener, ens espera un mes de gener molt carregat de partits, esperem uh -huh. que mhm. siga molt carregat de partits, La i tu ahir vas a necessitar tindre molts jugadors per a poder sí. anar fer més rotacions de les que ens ha acostumat Nuno fins ara. La idea de Nuno per al partit del Rayo Vallecano a priori, a priori, ho dic perquè no sé si l'ha canviat i espero que no l'hagi canviat, era fer un equip pràcticament nou, és a dir, donar bola... A mi això no m'agrada, eh? Donar bola a la gent que no havia, que, que no havia això, comptat per a ell. És que això ho feu un any en l'Europa League i l'equip anava, perdó, com a cagalló per sèquia. Felipe, Depol, Zuculini... Eh, bueno, pues una sèrie de jugadors que no estan tenint continuïtat. Que a mi pues, en, en certa medida me pareix, ben, me pareix valent, me pareix atrevit i me pareix bueno, pues, eh, hi ha jugadors que han d'agarrar el ritme de partits com està comentant Gonzalo uh -huh. perquè tu al final si, si has de tirar d'ells que has de depolair que ells hi va un altre ritme mm, es que se li nota, molt per baix del, del que porta el partit i el que no se li va notar davant el Llevant que va aixir i va fer-ho bé sí, ahí se li nota, ahí se li nota. I, i a, a mi perquè probablement no era un partit d'ahir per a d'ell eh? No? Jo tinc la impressió de que... Jo, a mi, per exemple, jo, Air, jo la Rodrigo no la llevat. Ahir era jo un partit... Jo apostat per Carles Gil, i avui en la, avui en la tele ho he dit. Uh -huh. no, no sé si per De Paul, però sí que per, per Felipe Augusto, perquè per, és que Felipe Augusto ix en una cara de me ha caigut un marrón tremendo com un piano i, i en una cara de susto Felipe Augusto no, que es va a fer blanc i de desconfiança Felipe Augusto que, que, que, que és morenet I de se va a fer blanc falta de confiança també crec jo un poc eh? home clar, clar que sí però jo crec que perquè no està, no està fet no dic per aquest tipus de partits sinó per a jugar en el València jo dic ja crec que no està fet 12 y 45, la última pausa además de eh, que parle Folgado a Adiós y diga que se van a pesa que tienen que tancar el programa. <laughs> hacemos una pausa para la Publi y todos de seguida. Llega la Feria del Automóvil, más de 36 marcas y 2.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros, del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. En Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo Díaz y Avenida General Avilés 46. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. Esta Navidad brinde con Levante, el mercantil valenciano, Superdeporte y Bodegas Vicente Gandía. Consiga el estuche compuesto de una botella Cava Brut Nature, una botella de vino Miracle Bay Mariscal y una botella de Moscatel Fustanova por solo 9,95 al comprar los diarios Levante, el mercantil valenciano o Superdeporte. El domingo, 7 de diciembre, La Cartilla, el estuche de vino perfecto para esta Navidad. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 de la nit i 47 eh, minuts. Folgado, estàs per ahí? Sí, així estem. Bueno, eh, de la parte esportiva, estàvem parlant del partit del Barça. Tu en què te quedes, en quina impressió te quedes? Estàs en el que diguem tant eh, Gonzalo com André com un servidor que lo que abans t'entrava ara ja no t'entra? Sí. Sí, però jo abans, Manolo, estic d'acord en que el València va fer un bon plantejament eh, defensiu, de que va mhm. alçar el, el, un mur davant del que el Barça pues, pràcticament no va poder acostar-se cap a la porteria de, de Alves, però bueno, hi ha un gol anul·lat a Luis Suárez que és gol, hi ha una parada de partit altra volta a la primera part de, de Luis Suárez, després d'una deixada fantàstica de, de Neymar, Y yo están de acuerdo en que el partido del Valencia defensivamente prácticamente va a estar eh, eh Yo creo que en el tram final, en la primera par primer, pero bueno, enten que el comportamiento del Valencia en la primera par, pero yo creo que, que en el tram final el Valencia se conformaba a un empate. Y a la fi pues, eh, el Barça que se aporta el partido, porque es el Barça iba va buscar el, partido, mientras que el Valencia se conforma amb l'empat. Ho vaig comentar durant la retransmissió, no me va agradar que quan retiren a Negredo, quan retiren a Parejo, van a caminant com si bueno, pues, se conformaren eh, amb l'empat en lloc de donar-se pressa per a que entrar ràpid el, el company i tractar de guanyar el, el partit. De fet, jo tinc una teoria, el Barça que hi veurem en Mestalla pues, és de lo més fluixet eh, de tots els eh, equips que el Barça ha presentat de Mestalla en les últimes temporades, que sí, que dalt estava Messi, però bueno, la, la versió d'ahir de Messi tornava a ser aquesta versió indolenta, de futbolista indolent, ah, eh, apàtic, que passa mm. absolutament de, eh, de tot. Luis Suárez va estar perfectament controlat pels centrals, excepte en aquesta ocasió que desbarata eh, Alves i amb el gol eh, que s'ha mm. anul·lat eh, injustament, eh, però és que el Barça va ir Manolo, jo el vaig veure molt, molt lent, eh, amb el seu ritme eh, cansino que tenia la temporada passada, quan el Tata Martino eh, era el, el tècnic, amb molts problemes, circulació de baló molt, molt lenta, jo crec que ahir era un Barça eh, assequible per mm. al, per al València i jo crec que el València va pecar de falta d'ambició. Jo, de fet... El final, independentment, ja acabe ja, de que la última jugada, Manolo, eh, no te la poden fer, però ni el Barça... Eh... El que no entenc és com el València, que sabia que el Barça té eh, una bona gamma de corners eh, elaborats en curt i defensa de tot el partit i jugades ho va, ho ha dir Nuno en roda de premsa. En la última se deixa la marca, perquè és que més se veia com el Barça venia en un o venia en dos per a corners el curs i seguida el València ficava un o dos jugadors per a abortar aquesta possibilitat. Mm. El, el Barça tenia que caure en llarg i en l'última que no defensen i veixa jugada pam, te la fan. Hi ha set, ho, ho hi ha no. set tios del Barça en l'àrea de València perquè són conscients que jo crec que els canvis que fan un Espíritu Santo i també els que fa eh, Luis Enrique pues, propicien un altre escenari i ahí és quan jo crec que el Barça se convenç de veure si dona un pas endavant de que per fi pot clavar-li mà a València. Si no, i te dic més, si el València, igual que el Barça pugui marcar i canviar el partit, si el València marca un gol i se posa per davant, jo crec que el Barça ho té molt difícil per remuntar el partit, eh? Jo crec que a, a mi el València m'haguera agradat veure'l un pelliu més ambiciós, sí. però no només en el tram final, sinó també en, en, en la primera part. La primera part, la vull primera dir, estar molt, molt, el, molt reservó, eh? el, també, el, també el Barça. Eh? Sí, sí, però vull dir, mm, a mi m'agrada agradat veure, evidentment, suposo que com a tots, el Madrid-València que va ser davant l'Atlètic Madrid. Sí. que va a ir arrollando al Atleti de Madrid. I jo, jo crec que el València... Jo crec que l'Atleti de Madrid no és el Barça. Sí. Crec que equilibrar la balança és molt complicat perquè a lo millor i si és més arrollar i te fan com el que li fa fer per exemple i el... és <coughs> més espès darrere, sí, està clar, està clar com el que li va fer per exemple el Barça al Rayo en Vallecas sí, i el Barça, ja dic que ahir també pues, va col·locar un missile camp molt potent eh, pujant a... el Barça li tenia Mascherano... el Barça tenia molta precaució en el València que junta Mascherano i Busquets, i, i Busquets sí, sí, sí, sí, en el mig del camp i de fet en la, en la roda de premsa Salva se'n recordarà la defensa de Barcelona li apreta a Luis Enrique i que, escolta, en 2.100 defensius el Barça... Està ja no s'ho eh, tan fàcil, eh? Sí, Igual que... tindré clar qualsevol equip que vingui a ser jugar. Eh? Però jo m'hauria agradat veure un València un peliu més intens inicialment o més pressionant, també tractant d'aprofitar que el Barça venia a jugar en Europa i tu no, que suposa que arribes més frecs. Entenc, com dius, que el Barça no és l'Atleti Madrid i que a més el València venia de no tindre aquesta confiança després de la derrota davant sí. el Llevant Unió Esportiva. Eh, si hagués vingut de guanyar en el camp del Llevant, estic convençut que el València ha greixit a mossegar més, que per a mi li va faltar pressionar un peliu més amunt al Barça en la primera part. Eh, dit tot això, reconec el plantejament en uno no és malament en quant a que el Barça, bo, el Barça té la eh? pilota però totes les ocasions són del València mm. i falta només aquests tres minuts finals que el València ahir també, quan parlem de que és un equip jove té totes les seues coses positives, però també té algunes qüestions negatives. Hi ha una acció que està en el minut 90-91, si no ho recordem malament, uh mhm. -huh. una falta que li fan al Càcer. Eh, tens una falta, una bona jugada d'estratègia. La trau ràpid. I primer passa el temps, mhm. que, en fi, però és que la trau ràpid, no li trau res de profit, i per a mi que en aquestes coses... És una falta que hi ha a prou de l'àrea, de fet, crec que la sí, a l'esquerra no, no, era per a no era per a fer un llançament directe, eh? no, però sí per a buscar una bona centrada. Però sí per a buscar una bona centrada, ah, una acció a pilota parada. Ah, una situació similar en les semifinals de la... Sí. De, bueno, Fede, del Sevilla, Fede, Fede, que en lloc que aguantar en el córner, la creua perd el valor perquè no sap, no sap què fer quan tu, tens, quan tu tens que morir en el córner antes de que te le lleven el, el valor i per, per eixe valor, per eixa pèrdua de valor te marquen el gol. Pues ahí eh, no és per eixa pèrdua de valor o per traure ràpidament esa falta, no però és per això que acabes que ja, perdent, però en esa falta l'hagueres tret en calma i hagueres pogut generar més perill que no el que feres. Però en fi, són coses que també té el tindre la, el planter més jove no? que n'hi ha en, en primera divisió sí, té, contra, té contraprestacions això és la de totes formes, per ser un equip tan jove a mi va parecer que ahir li va plantar cara al Barça i que pogueu guanyar, eh? que el plantejament és bo és bo, de Nuno Espíritu Santo i després els canvis, pues, pues en comixen i, i te canvia el partit però... Eh, després ofensivament hi ha coses que evidentment eh, cada jugador és diferent per què eh, ho dius? perquè el Càcer té unes coses i Negredo té unes altres Negredo aguanta molt millor la pilota donen més opcions eh? donen moltes més opcions de, de segones jugades per a que s'incorporen a tres jugadors genera molt de futbol però ahir n'hi hagué unes quantes entrades al primer pal i no estava el Càcer Clar. que era el que estàvem habituats i els que també els companys estaven habituats sí. en el primer pal no n'hi havia ningú perquè Negredo no pot arribar al primer pal tampoc vull dir, si no està pot aguantant estar... la pilota Clar, que vinguin els companys per a donar no, no hi ha temps a voltes material per a que Negredo després pugui ocupar exacte. un lloc per a que li permeta una rematada en el primer pal el Càcer no te aguanta la pilota com te l'aguanta Negredo sí que te la retorna alterna i te dona opcions de joc mm -hmm. però ja eh, dic, són coses que té cada futbolista i que jo ahir pues, en algun moment donat sí que diria mira, ixa centrada anava per el Càcer eh? no està el Càcer, està en la banqueta Igual el canvi de, de, de Negredo per, per Paco Alcácer, no? Mm. Va ser... Eh, sí. Jo no l'haguera fet... Eh, jo no, no haguera retirat a, a Negredo. No sé si, si, si esteu amb mi, però igual jo crec que ahir perds certes opcions de, de sí fer-li mal al Barça a més dos davanters. Ai, veieu un guinyo de, de Nuno Eh, que se estaba ah, se estava acusant veladament i no tan veladament de que protegia a Rodrigo per ser una inversió de Mayton i que precisament el dia que està Peter Lim en la es és el dia que canvia a Rodrigo de dir, bueno, per als que diguen que no m'atrevisc Ahí està. Bueno, Rodrigo va fer un bon partit ahir. A mi Rodrigo, jo crec que per no, això dic. Era més mi... fàcil canviar-lo, <laughs> no? Pues, tampoc, pues, si el cambio si, i segurament Mestalla li va reconèixer el seu esforç. Tampoc mm -hmm. crec que no, jo pensava simplement que era també una qüestió de que buscava en Rodrigo de Pol tractar d'aprofitar el cansament que poguera tindre Alves o els espais que poguera deixar Dani Alves que estava pujant més per la banda. Uh mhm. -huh. Crec jo que era un poc l'explicació que jo li, jo li trobava. Tu com ho veus, Folgado? Pues acaba de acabar la mateixa, Manolo. Sí? Estava jo eh, asomant-me i ara hores d'ara pues acaba de finalitzar la Junta General Extraordinària d'Accionistes. Ha acabat ja el torn en el que eh, el president contestava als eh, accionistes i a les pues, eh, vaig repegar trastos i se n'anirem cap a la sala de premsa del, del Palau per escoltar la, la conferència de, de premsa del president del València una volta ja pues, si se trabajament de poder ja, ja és un fet, una volta ja el club és de, Meriton, mm -hmm. este matí se signava tota la documentació de les oficines del València i una volta bueno, pues, la Ijun ja ha reconegut que és la presidenta del Consell d'Administració de l'equip de, de Mestalla i que el president executiu serà Madeo Salvo. M'entenc mm, que en, en apenas uns minuts, no massa, perquè ja és molt tard, doncs pues, de començar aquesta conferència de premsa. Sí, esperem que siga ràpida. Anem a aguantar, eh? Més enllà de la una de la matinada, en principi, mm. si vegem que se retardarà molt, no podríem donar-la, però sí uns minuts anem a intentar eh, aguantar. Eh, no sé si en el trajecte cap a la sala de premsa, Folgado, pots continuar amb nosaltres eh, conversant, perquè estàvem parlant precisament de, del canvi de, de Rodrigo. No, sembla que no ah, estic, tenim. Estic, estic, però, escolta, eh, deixa'm que ara que trastos i ara estic, estic altra volta amb, amb vosaltres, eh? Perfecte, doncs pues, eh, a hores d'ara 12 i 57 és el moment en el que tornem nosaltres a parlar de el que és futbol, futbol eh, pur després de la derrota d'ahir eh, del València Club de Futbol. Eh, te causa una miqueta de temor perquè estava jo parlant, Gonzalo, el fet de Eh, bé, eh, que eh, el València va fer tants canvis per a partir de Copa davant del Rayo és que jo aquestes mm, coses, a veure, després de veure-les puf se van a fer molts canvis uh mhm. -huh. és en part necessari eh, n'hi ha alguns que són obligats perquè sempre en defensa no va estar Otamendi Otamendi ahir, ahir eh. per cert està, jo tinc curiositat de veure què va fer Nuno podria canviar els dos centrals i que tampoc mm. jugarà a Mustafi però seria excessiu i que entrarà Orban i que entrarà, exacte, jo crec que més que que jugue Mustafi Bezo jo crec que a Orban, o sea, a Gaia li vindrà bé el descans després d'un partit de tant desgast com el del Barça i sobretot va un partit el problema és que facis el que facis en defensa te toca fer molts sí. canvis perquè a veure sí, eh? sí, ja estàs per ahí, Folgado? Sí, sí, ja estic per ahí encara no comença la roda de premsa però vamos, ja va ser breu, no? Replegar, ja, ja ho ha replegat i ara de seguida pues, pues demanaré pas amb la conferència de premsa de, de no, Sadu per no. Montes moltes fotos és que està fent també el sí de, de Peter Lynn, que evidentment la gent ja l'ha identificat i està demanant-li fotografies. No, no va allargar-se massa, no? Pel que... No, no, no va allargar-se massa, ja eh? a més ja és molt tard i de fet la roda de premsa tampoc va ser massa llarga, el que passa que per a comoditat de mitjà de comunicació pues, en lloc del típic eh, bueno, pues, eh, canutazo eh, amb el president envoltat del fum de mitjà de comunicació que ja n'ha sí, pues, el València vol fer les coses millors i mos trasllada eh, cap a la sala de premsa del, del Palau. I per lo que estàveu comentant en el plan esportiu, mm. jo també, Manolo, crec que van haver molts canvis que la formació que presenten un davant el Rayo Vallecano, independentment de lo que li ha ocorregut a Otamendi, que ja va ser eh, baixa, ara va entrar Vespa